37911 fatvo. Savol: Ayol kishi uyda etkaf o'tirishi joizmi? Uyda etkaf o'tirgan ayol ovqat pishirishi kerak bo'lsa nima qiladi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Etkaf faqat masjidda durust bo'ladi. Alloh taoloning ushbu oyatiga binoan: "Va la tubashiruhunna va antum aakifuna fil masajid" masjidlarda e'tikofda bo'lgan chog'ingizda kechalari ham ular, ya'ni xotinlaringiz bilan qo'shilmang. Baqara surasi 187-oyat. Bu masalada erkak va ayolning hukmi birdir. Ibn Qudoma rahimahulloh shunday deydi: Ayol har qanday masjidda e'tikof o'tirishi joiz. Unda jamoat namozi o'qilishi shart emas. Chunki ayol kishiga jamoat bilan namoz o'qish vojib emas. Imom Shofiy ham shunday qarashda bo'lgan. Ammo ayol uyda e'tikof o'tirishi joiz emas. Chunki Alloh taolo masjidlarda e'tikofda bo'lgan chog'ingizda deb e'tikofni masjidga bog'lagan. Shuningdek, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ayollari u zotdan masjidda e'tikof o'tirishga izn so'raganlarida u zot ularga izn berganlar. Mughni 4-mujallad 464-bet. Imom Navoiy rahimahulloh e'tikof erkaklar uchun ham ayollar uchun ham masjiddan tashqari joylarda durust bo'lmaydi deganlar. Majmu 6-mujallad 480-bet. Bu shuningdek zamondosh ulamolardan Shayx Ibn Usaymin ixtiyor qilgan qarashdir. Sharhul Mumti' 6-mujallad 513-bet. Vallohu a'lam.